З пары школас увасабляе багацце і спор, урадлівасць і дастатак. Пры спары мне спарыш, і ў доме і ў полі, і ў гумне і ў двары, і ў клеце і ў печы, і ў клеце карабом, і ў печы перагом.